Justizia geldo baiunan salbuka kasu batzuentzat. Bere alako hauziperatzeak audientziak presuekin edota adingabekoen kokatzeak. Beste dira. Jérôme Bourrier euh, Pour les audiences de comparution immédiate ou les audiences détenues, euh, nous recevons euh, les détenus, les parties civiles. Nous pratiquons également parfois par visioconférence. Et puis au sein du palais, il y a entre 15 et 20 magistrats et fonctionnaires qui sont présents physiquement. à gibelatuak eta ondorioz, lan gehiago konfinamendua bukatuko il y aura un, travail de, rattrapage qui sera, il ne faut pas se voiler la face, absolument considérable, euh, même si certains agents font du télétravail, mais pour autant toutes les audiences qui ont été renvoyées, il faudra évidemment les réaudiencer. Nous avons, euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, une garde à vue en cours pour ces défaits de cette nature. C'est une préoccupation très forte j'ai donné d'ailleurs des instructions aux services de police et de gendarmerie de manière à, traiter euh, ces affaires de manière prioritaire. Mais tout l'enjeu, c'est d'avoir la connaissance euh, des faits qui peuvent se dérouler euh, au sein du domicile.